انشروا البشرى جميعا وانثروا أغلى الورود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اینجا خراسان است دا خراسان ده بس خراساندن است شنونده های رادیو صدای خلافت به بخش دری برنامه ما خوش آمدید حال توجه شما را جلب می داریم به داشته های امروزی وارفعوا التكبير دوما واهتفوا أحلى نشيد الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر ما وتمام جهانيان جهانیان صبح را الله بشب رساني دي وحمد زان الله است هيج معبودي بجز الله كي يقطع و شريكي ندارد وجود ندارد پادشاہی و حمد فقط از آن اوست و او بر هر چیز قادر است الهی من خیر آن چی در این شب است و خیر آن چی بعد از آن است را از تو می طلبم و اشر آن چی که در این شب و ما بعد آن وجود دارد به تو پناه می برم الهی من استم بدی و بدیهای پیری به تو پنامی بر بار الها من از عذاب دوزخ و عذاب قبر به تو پنامی بر سیرت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم خصوصیات پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه به پیامبری مبعوث گردد دارای خصوصیات و ویژگی های بسیار نیکو و پسندیده بود صداقت و درستکاری پیامبر بر سر ها بود و زبان نزد خاص و عام گردیده بود و همه مردم قریش ایشان را به نام محمد امین میشناختند او همانند دانشمند با خرد و توانا به آیات و نشانه های قدرت و عظمت الهی تفکر می کرد و با سکوت های تورانی براز و نیاز با رب خیش می پرداخت شراب نمی نوشید و اگر قریش کار خیر و نیکی انجام میدادند آنان را یاری می نمود و اگر کار زشت و ناروایی انجام میدادند از آنان رویگردان شد با هم نوعان با نیکی و خوشی رفتار می کرد و به درد دلهای دیگران گوش می داد از سن سی و پنج سالگی به عزلت و گوشنشینی می پرداخت و بیشتر اوقاتش را در غار به نام غار هرا سپری می نمود تا اینکه روز از روزها حادثه برایش اتفاق افتاد که هرگز با آن مواجه نشده بود و حتی انتظار آن را نداشت زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم با خدیجه همراه با خوشبختی و سعادت سپری می شد و هرچی پیامبر به سن چل سالگی نزدیکتر می شد ویژگی های روحی و اخلاقی او مترقیتر و متعالی تر می گردید پیامبر صلی الله علیه و سلم هر سال ماه رمضان را در غار هرا که در کوه نور واقع شده بود سپری می نمود اما در این سال پیامبر صلی الله علیه و سلم به غار هرا انس و الفت بیشتر پیدا نموده بود و روح پیامبر به گونه متعالی شده بود که رؤیاهای صادقانه را مشاهده می نمود و هرچی در خواب می دید به وقوع می پیوست بله الله جل جلاله اراده کرده بود تا لطف به نهایت خیش را مشمول جهانیان سازد و پیامبر صلی الله علیه و سلم را به عنوان خاتم الانبیا قرار دهد و دین را به وسیله او کامل گرداند پیامبر صلی الله علیه و سلم در یکی از روزها که برای راز و نیاز به غار حرا رفته بود با شخص روبرو گردید که هرگز او را ندیده بود و آن شخص کسی جز جبرئیل امین نبود جبرئیل علیه السلام در این روز حامل یک پیام بسیار بزرگ و نوید بخش برای پیامبر صلی الله علیه و سلم بود و آن پیام این بود که ای محمد بشارت و مجدب باد تو را که من جبرئیل هستم و تو پیغمبر الله به سوی این امت هستی آنگاه جبرئیل به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت اقرا یعنی بخوان پیامبر صلی الله علیه و سلم در جواب فرمود ما انا بقارن من خواندن را نمیدانم جبرئیل به گونه بسیار محکم پیامبر صلی الله علیه و سلم را فشار داد و آنگاه گفت اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم بخوان به نام رب تو که همه جهان را آفریده است انسان را از خون بسته آفریده است بخوان رب تو بزرگوارتر و بخشنده تر است از آنچه تو میپنداری همان الله که با وسیله قلم انسان را تعلیم داد و به او چیزهای آموخت که نمیدانست پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از نزول این آیات به حالت پر از ترس و حراس غار حرا را ترک کرد و به سوی خانه شتافت از شدت لرز و ترس به همسر مهربانش خدیجه رضی الله عنها گفت مرا بپوشان مرا بپوشان خدیجه رضی الله عنها پیامبر را پوشاند و علت به وجود آمدن ترس و لرز در وجود پیامبر صلی الله علیه و سلم را جویا شد بعد از اینکه ترس و لرز پیامبر صلی الله علیه و سلم برطرف شد ماجرا را برای خدیجه رضی الله عنها تعریف کرد اما سوالی که در اینجا مطرح است این است که چرا پیامبر دچار ترس و حراس گردید جواب این است که همان طور که موسی علیه السلام وقتی که تجلی عظمت الهی را بر دید و بیهوش شد و از شدت خوف الهی تاب و تحمل نیاورد این مسئله در مورد پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز صادق است چون پیامبر صلی الله علیه و از قبل آمادگی این موضوع را نداشت و انتظار نداشت که روزی با پریده بزرگ به نام وحی مواجه خواهد شد و بار سنگین و خطیر نبوت بر دوش او واگذار خواهد گردید به خاطر اینکه همسر مهربان پیامبر صلی الله علیه و سلم از شخصیت والای ایشان با خبر بود میدانست که این بشارت عظیم برای ایشان است و به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت از آنجایی که شما در گفتار و کردار خود صادق هستید حق خیشاوندان و ضعیفان را به جای می آورید الله جل جلاله شما را از اذیت نخواهد کرد خدیجه رضی الله عنها بعد از آن پیامبر صلی الله علیه و سلم را نزد کاکایش ورقه بن نوفل برد و ماجرا را برایش تعریف کرد ورقه چون مطالعات در های گذشتگان و انبیاء الهی داشت به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت این همان فرشته است که الله او را به سوی موسی علیه السلام فرستاده است یعنی او جبرئیل امین وحی آور الهی است و قوم تو همان مشکلات و مزاحمت را برای تو ایجاد خواهند کرد که برای پیامبران پیش از تو ایجاد کردند و ترا از شهر تو یعنی مکه بیرون خواهد کرد لحظات خبری سرای خلافت گزارش های همه جانبه از فعالیت ها و پیشروی های دولت اسلامی در تمام جهان لحظات خبری سرای خلافت شما را از حقایق و معلومات تازه و دقیق با خبر می سازد و از تبلیغات دروغین رسانه های غربی پرده بر می دارد لحظات خبری سرای خلافت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شنوندگان مؤمن و مسلمان رادیو صدای خلافت به بخش خبری ما خوش آمدید امید است که روزهای ماه مبارک رمضان را به خوبی سپری نمایید امروز شنبه ششم ماه مبارک رمضان سال 1437 هجری قمری توجه شما را جلب دارم به آخرین تحولات و های دولت اسلامی و این هم سرخطی چند خبر فتح قماندانی امنیه ولسوالی دهبالا شکست قوای عملیاتی نیروهای دشمن در کوت پیشروی تازه دولت اسلامی در شهر مینبیچ و بیش از 100 شیعه کشته در چندین انفجار در بغداد صليل الصوارم نشيد و ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة و مصطفى جميل صدى صليل و این هم خبرها تازه ترین گزارش از ده بالا می رساند که مجاهدین خلافت اسلامی حوالی ساعت دو بجه شب گذشته بالای مقام ولسوالی دیبالا حملات موفقانه انجام دادند جنگ تا حوالی پنج صبح ادامه پیدا کرد و پس از مدتی درگیری مجاهدین به طور کامل بر ساختمان قماندانی امنیه تسلط یافتند معلومات ابتدایی میرساند که در اثر این درگیری 13 نفر از صفوف دشمن کشته شدند که در میان کشته شدگان قماندان امنیه به نام شاه محمود نیز شامل است مولوی خادم یک تن از قماندانان خلافت در دبالا در مورد این عملیات به صدای خلافت چنین گفت حوالی ساعت دو بجه شب عملیات از سوی مجاهدین خلافت شروع شد قرار معلومات هایی که به ما رسیده است در این عملیات 13 تن از مرتدین به شمول قماندان امنیه کشته شده اند الحمدلله مجاهدین خلافت مدت یک ساعت در داخل ساختمان قماندانی امنیه گشت و گذار کرده و از اجساد کشته شدگان مرتدین نیز تصویر برداری نمودند همچنان گفته شده است که در این عملیات مبارک تعداد پیکا کلاشونکوف گلوله های هاوان توپ و غیره غنیمت گردیده است خبر میگوید که در این عملیات تعداد سه تانک ام بی دشمن با تمام مهمات تخریب گردیده است در همین حال خبرهایی رسیده از ساحه کوت می رساند که عملیات نیروهای دشمن که از یک هفته بعد این سودران مناطق جریان داشت بر ناکامی انجامیده است خبر می که در مدت یک هفته جنگ ده تن از اساکیر دشمن کشته و چندین واسطه نظامیشان در اثر انفجار ماینهای دولت اسلامی از بین رفته است در مورد جزئیات بیشتر همکار ما مصاحبه ای را با یک از فرماندهان خلافت در آن منطقه انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می محترم شاهین صاحب چند روز میشه که نیروهای مرتد دشمن عملیت را در ساحه کود برانداختند حال بر ما از این بگویید که دشمن در این مدت چقدر تلفات را در این عملیات متقبل شدند فی الحال یک هفته می شود که نیروهای مرتد افغانی عملیات را زیر نام شاهین 13 بالای منطقه کود که تحت اداره خلافت اسلامی می باشد بودند ناگفته نماند که در این عملیات اردی مرتد نظم آمن، نیرهای سرحدی و ملیشه های محلی اشتراک داشتند از شروع عملیات تا کنون تلفات سنگینی بر دشمن وارد شده است بر اساس دید مجاهدین و معلومات دقیق از صفوف دشمن چهار اراده موتر نظامی به شمول تانک های ام بی توسط انفجار ماین ها تخریب دست کم 8 اسکر دشمن توسط سنایپر کشته در کل این عملیات دست کم 48 تن از اساکیر اردو پلیس و سرحدیان مردار شدند ناگفته نماند که در این میان شش پلیس محلی نیز کشته می باشند شمار زخمی ها زیاد است در میان کشته شدگان یک قماندان سرحدی دو ضابط اردوی ملی و برادر فقیر قماندان اربکی ها و پسر کاکایش نیز شاملند و مقدار اسلحه هم غنیمت گردیده است شاهین صاحب رسانه های غربی از زبان همین نیروهای دشمن ادعا نموده که بعضی مناطق را اشغال کردند در این مورد چی میگوید شما؟ در مورد ادعایشان باید بگویم که الحمدلله بر شاهدان عینی هم معلوم است که دشمن هیچ گونه پیشروی نداشتند و مجاهدین خلافت اسلامی در خط مقدم سابقشان مستقرند و تا دم شهادت از سرحدات خلافت دفاع خواهند کرد شاهین صاحب میشه در مورد تلفات ملکی بر ما بگوید که ما در مورد تلفات مردم عام خبرهایی را شنیدیم که در اثر حملات هوایی و توپخانه نیروهای دشمن برای مردم ملکی تلفات رسیدند در اثر حملات توپخانه نیروهای دشمن زیادتر مناظر مسکونی مردم محل آسیب دیده و تعدادی از دکاکین هم آماج حمله بوده است و همچنان در این حملات دشمن تعدادی از مردم ملکی به شمول زنان و اطفال نیز تلفات جانی و مالی را متقبل شدند قرار معلومات هایی که به ما رسیده کتیبه باروتی دولت اسلامی در اثر انفجار هایشان تلفات بزرگ را به دشمن وارد کردند در این مورد میشه معلومات بیشتر را نماید الحمدلله حملات انفجاری ما رول اساسی را در این عملیات بازی نمود و حال هم ساحاتی که احتمال نفوذ دشمن میره ما ماین فرش کردیم و نیروهای دشمن از ترس انفجارات ما نمیتوانند جلو بیایند الحمدلله در کل میشه بگویم که فعالیت های انفجاری خیلی ها مؤثر است شاهین صاحب به کسانی که طرفداران خلافت اسلامی اند چیت منان میدهید و همین طور به مردمان که از تبلیغات نظام مرتد متاثر شده است دست به قیام علیه خلافت زدند چی پیام دارید؟ پیام ما به آن ده مسلمانانی که طرفدار خلافت اسلامیان و تحت نظام خلافت زندگی میکنن این است که مجاهدین خلافت اسلامی تا دم شهادت از شما حمایت خواهند کرد و شما می توانید تحت نظام اسلامی در امن و امان زندگی کنید پیامم به بغاوت کنندگان این است که از مخالفت خلافت دست بردارند و اگر دست بر ندارند ما در هر جا آنها را هدف قرار داده و به کشتن ایشان ادامه می دهیم شاهین صاحب به مسلمانان که بیرون از ساحه خلافت زندگی میکنند چی پیام دارین و چی اطمینان میدهید به آنها گفتنی هایم برای آنها این است که مجاهدین خلافت فقط نظام الله را میخواهند و ایشان مطمئن باشند که هیچ ظلمی به آنها صورت نخواهد گرفت و هیچ کسی از ایشان مال و نه چیزی دیگری میخواهند و همچنان میخواهم این را برسانم که مطمئن باشید که به زودی انشاءالله خلافت اسلامی در مناطق شما خواهد رسید و مردمانی که دست به مظالم بر شما میزنند انشاءالله به زودی مو خواهند شد در مورد تلفات مجاهدین میشه بگویند که تا کنون چند تن مجاهد به شهادت رسیدند الحمدلله تا کنون در جنگ رو در رو تنها پنج مجاهد به شهادت رسیدند و چند تن دیگر زخمی اند که زخمشان معمولی و سطحی می باشد که تعدادی از این زخمیان به علت اینکه زخمشان اندک بود تا کنون در خط مقدم مستقرند الحمدلله کدام مشکل جدی وجود ندارد و روحیه مجاهدین نیز عالی است شاهین صاحب همین حال خود شما در خط مقدم به سر میبرید روحیه و مورال مجاهدین را چگونه ارزیابی میکنید الحمدلله محترم براتان بگویم حوصله و روحیه مجاهدین را هر کسی ببیند حیران میگردد الحمدلله مجاهدین همیشه مطیع فرمان امیرانشانند و روز گذشته نیز مجاهدین خط از ما خواستند تا عملیات انجام دهند ما برایشان گفتیم که صبر کنید و منتظر فرمان رهبران باشید همان زخمیانی که در خط مقدمان به خوبی نمونه عالی بودن روحیه مجاهدین را نمایان می نماید و همه مجاهدین شایق شهادت در راه الله در اخیر پیامتان به مجاهدین چیست و به آنها چی اطمینان میدهید برای مجاهدین میخواهم این را برسانم که مطمئن باشند که ساحه کوت به طور سابق در کنترل خلافت اسلامی قرار دارد و از تبلیغات دروغین دشمنان متاثر نگردند تا شهادت یک نفر مجاهد ان الله ساحه در اختیار خلافت خواهد ماند جزاک الله خیر شاهین صاحب ادامه خبرها در ها تا هنوز در اطراف شهر منبیش واقعی در ولایت حلب جریان دارد جنگ منبیش بزرگترین جنگی است که سلیبی ها در شام پس از اعلان خلافت اسلامی در آن داخل می تازه ترین خبرها می رساند که نیروهای دولت اسلامی کنترل مناطق تحنه کبیره، تحنه صغیره، برج مزاری و منطقه امیامیال را در بخش جنوب غربی شهر مذکور بازپس گرفتند. رسانه ها در این روزها گزارش‌های را مبنی بر ورود کردهای ملحد و نیروهای مرتد داخلی به شهر منبج را به نشر رساندند که هیچ گونه اساسی ندارد. در یک خبر دیگر آمده است که یک حمله کننده استشادی دولت اسلامی کاروان نیروهای کردی را در روستای قردلا در شمال غربی منبج آماج هدف قرار داد. داد که در نتیجه این انفجار تعدادی از کردهای ملحد کشته شدند این در حالی است که دو اراده واسطه نظامی نیروهای کردی در جنوب شرقی شهر منبیش منهدم گردیده است در اثر این حمله چهار اراده واسطه نظامی از بین رفته است گزارش های رسیده از بغداد میرساند که موتر حامل نیروهای عراقی در منطقه ابو منیسیر در نزدیکی ابو غریب آماج انفجار ماینی جاسازی شده قرار گرفت که در نتیجه چندین سرباز عراقی کشته و زخمی شدند یک حمله کننده استشادی دولت اسلامی با استفاده از موتر ممنوع از مواد منفجره تجمعی بسیج شیعگان را در شهر جدید بغداد هدف قرار داد این در حالی است که یک حمله کننده دیگر استشادی کاروان ارتش عراق را در نزدیکی آموزشگاه نظامی تاجی آماج قرار داد خبرهای ابتدایی میگوید که در این دو حمله بیش از 100 شیعه کشته و زخمی شدند گزارش های رسیده از فلوجه می رساند که نیروهای دولت اسلامی کاروان نظامی نیروهای عراقی را در منطقه از رقیه در شمال این شهر آماج یک حمله غافلگیرانه قرار دادند در اثر چندین ساعت درگیری میان مجاهدین دولت اسلامی و نیروهای رافیزی بیش از 40 تن از اساکر روافیز کشته و شماری هم زخم برداشتند یک خبر دیگر میگوید که 13 تن از نیروهای حکومتی و ملیشه های بدر در شمال غرب فلوجه کشته و 16 تن دیگرشان جراحت برداشتند این نیروها زمانی کشته و زخمی شدند که میخواستند با منطقه حی شهدا در ساحه سقلابیه حمله نمایند که با مقاومت شدید نیروهای خلافت مواجه شدند یک شخص نصرانی در ولایت رقه به دین مبین اسلام مشرف گردید این شخص نصرانی از دو سال بدین سو به دولت اسلامی جزیه می پرداخت و به حیات عادی خود در شهر مذکور ادامه می داد پس از آنکه دولت اسلامی دو سال قبل شهر رقه را فتح کرد نصرانی های ساکن این شهر به پرداخت جزیه به دولت اسلامی آماده شده بودند شخص مسلمان شده نیز در بین نصرانی ها بود گزارش های رسیده از لیبیا حاکی که در درگیری های جاری در منطقه صابری در شرق بنغازی پنج عضو شب نظامیان افتر کشته و دو واسطه نظامی آنها از بین رفته است یک خبر دیگر میافزاید که منابع مرتد نظامی لیبیا وجود مستشارهای آمریکایی و بریتانیایی را در شهر مصراته تایید کردند گفته شده است که نظامیان آمریکایی و بریتانیایی برای حمایت از مریشه که علیه دولت اسلامی در جنگ اند در شهرهای مختلف لیبیا مستقر شدند این بود تازهترین تحولات و پیشروی های دولت اسلامی از توجهتان جهان سپاس صلیل صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة والسليم صدى جميل صدى صليل الصوارم بسوی نور رسولا یتلو علیکم آیات الله مبینات ليخرج الذين آمنوا ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور رسولی به شما فرستاده که آیات روشنی الله را بر شما تلاوت می کند تا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده از تاریکی ها به سوی نور خارج سازد یا دولت الاسلام این برنامه را شنبه ها از رادیو صدای خلافت فراموش نکنید شنونده های رادیو صدای خلافت به برنامه بسوی نور خوش آمدید رادیو صدای خلافت در نظر دارد که برنامه های جدید را به راه بیندازه به خاطر روشن شدن اذهان جوانا و اذهان مردم دیگه که در کشورهای دوردست زندگی میکنند برای تمام مسلمان ها برنامه های مختلف در نظر گرفته چون کمی ها و کاستی هایی که ما داریم معذرت ما را بپذیرین فعلا همین برنامه به سوی نور ما براه انداختیم انشاءالله در برنامه سوالات مختلف میشه از شیوخ و جوابات ارائه میشه در هر جایی که هستین در هر کشور هستین و در هر ولایت که هستین در صفحات مختلف اینترنتی پیام های صوتی پیام های نوشتاری را بفرستین انشالله ما پیام های شما را عقص میکنیم و به خانش میگیریم خب شیخ صاحب محترم ابو خالد شما را به برنامه بسوی سوی نور خوش آمدید میگم السلام علیکم و رحمت الله جزاک الله خیر شیخ صاحب محترم از که وقت گرانبهایتان به ما دادین و در برنامه ما اشتراک کردین خب شیخ صاحب محترم میخواهیم که در این برنامه به بعضی سوالات ما جواب بدین سوال اول از این قرار است که قرآن چی کتابی است الله تعالی چرا قرآن نازل کرده بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله المتفرد بصفات الكمال والجمال والجلال أحمده تعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا قرآن كريم الزملة كتاب هاي سماويس ومدن قرآن كريم توراة إنجيل زبور تمام يزي كتابها منسوخ شد چنانچہ الله متعال مي فرمایا ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه هر بغير الإسلام ديني از اسلام دینی از قبول شود بغیر از قرآن کریم بغیر از ئسلام کەسێکی دینی دەگەر اختیار کەت قابل قبول نیست وهو في الآخرة من الخاسرين از الصفات قرآن کریم بشراس بشارة دهنداس براي أشخاصك مؤمن استن موحد استن بجنة هاي و یبشر المؤمنين الله تعالى می فرماید که قرآن کریم کتاب است که مجده می دهد مؤمنان را الذين يعملون الصالحات آن مؤمنان را که اعمال شایستان جام می دهند ان لهم اجرا كبيرا که هست شان پاداش و اجر بسار بزرگی و هدف اصلی نزول قرآن کریم هدایت بشر است در جای دیگر الله متعال درباره قرآن کریم می فرماید یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه ای مردم ها قد جاءتكم به تحقیق آمده است برای شما کتابی که موعظه است پندهنده است مردم را از تاریکی ها کفر و شرک به طرف هدایت کشاننده است هدف اصلی نزول قرآن کریم هدایت بشر است در جای دیگر الله متعال می فرماید کتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته قرآن كريم كتاب أنزلناه إليك كيرما نازل كلمة رفت أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدبروا آياته تاين كدر آياته يزي قرآن كريم تدبر شوى شخص هداية يفتمي شوى كقرآن كريم رخان ودر آياته قرآن كريم تدبر بكند وليتذكر اولو الالباب وقرآن الكريم كتاب يس تاكي تاکه قرآن الكريم بان بيران كسايك صاحبان عقلس الله متعال هو اشخاص را هدایت ميكون التوسط قرآن الكريم كوا صاحبان عقل وحق بزير حق پذیر هستند تمایل به حق الله متعال مي میفرماید فاعتبروا يا أولي الابصار أس قرآن الكريم عبرت بيرد بان بيرد أي صاحبان عقل وعلم ابن القيم رحمه الله در كتاب خود بنام القصيدة تنونية در باري قرآن کریم مي فرماید اگر مي خواهي هدايات شوي اگر مي خواهي استاريكي هاي كفر و شرق و استاريكي هاي ظلمات دنيا بطرف نور هدايات شوي در قرآن کریم تدبروك هدايات در كجاست در تدبر کردن در قرآن کریم بعد از اون میگه علامه ابن القیم رحمه الله فالعلم عند تدبر القرآن علم کس و هدایت کس در تدبر کردن در قرآن کریم است الله متعال در جای دیگری در صفت قرآن کریم می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را کتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور قرآن كريم كتاب يسكي لما بتوي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرو فرستاري لتخرج الناس فإنك خارج كند مردم را من الظلمات إلى النور أستاريكيها بطرف روشنية توحيد و مختصر میگویم که قرآن کریم از جمله کتاب های است که هدایت دهنده از طرف کفر و ظلم به طرف هدایت نور است اگر ما تاریخ قبل از اسلام را مطالعه کنیم که مشرکین عرب در چی جاهلیت واقع بودند اما الله متعال بالای از مردم رحم کرد و پیمبر را برایشان فرستاد همراه با قرآن کریم که وار از تاریکی ها و از جهالت هایی که بسیار معروف از در میان مردم که اه، میفهمند که کدام جهالت ها در میان مشرکین عربی که پیش از اسلام بودن کدام جهالت ها بود الله متعال همان تر مردمای بسیار خونخور و ظالم و جاهل را توسط از قرآن کریم هدایت کرد و را عزت داد و او را سروران تمام دنیا ساخت توسط از قرآن کریم جزاک الله خیر شیخ صاحب محترم چنان که از سخنان شما ما فهمیدیم قرآن کتابی است که هدایت از بر تمام بشریت یعنی هر کسی که میخواه که رای هدایت اختیار کنه و راه کامیابی را اختیار کنه باید به قرآن کریم چنگ بزنه که قرآن کریم یگانه کتابی است که تمام مردم از تاریکی ها به روشنایی یعنی به سوی هدایت میکشانه خب شیخ صاحب محترم این خوب فهمیدیم که قرآن کریم کتاب هدایت کننده است حال میایم بالای از که الله تعالی پیامبر صلی الله علیه وسلم را به خاطر چی فرستاد در جواب سوال دوم شما باید گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر از این که این قرآن کریم را برای مردم واضح بسازد قرآن کریم بدون موجودیت رسول الله صلی الله علیه و سلم وبدون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفسير والتشريع والتوزيع رسول الله فهميدان ميشوت صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام مجمل قرآن كريم را مفصل ساختس أحكام مشكلة كده قرآن كريم موجود بود آن را آسان ساختس كدام أحكام كده القرآن كريم مطلق بود توسط سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم مقید ساخته شده است خلاص باید گفت که رسول الله صلی الله علیه و سلم مبین و مفسر قرآن کریم است و ما نمی توانیم بدون سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن را بفهمیم یک تعداد مردم که میگن ما فقط تنها به قرآن چنگ میزنیم و حدیث قبول نداریم بر برزینا چی گفتنی داریم این مردمایی هستن که ابله هستن سفی هستن جاهل هستن نمیفهمن قرآن کریم پیشتر گفتیم که بدون موجودیت رسول الله و بدون تفسیر رسول الله فهمیده نمیشه رسول الله علیه چنانچه الله متعال در قرآن کریم میفرماید وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس وقرآن كريم را أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فرستادیم یا نازل کردیم به سوی تو لتبین للناس تا اینکه قرآن کریم را واضح بکنی برای مردم زیاد معلوم می شود که مبین قرآن کریم رسول الله صلی الله علیه و سلم است بدون رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن کریم فهمیده نمی شود مثلا در قرآن کریم احکامی وجود دارد كما وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوع نكونيم أن رانا مفهمين مثلا در قرآن الكريم الله متعال ما فرماید وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين شما نماز برپا کنید و آت الزكاة و زکات بدهید و رکو کنید امرای رکو کنندگان از آیت وجوبیت و فرضیت نماز و همچنان زکات ثابت میشه الله متعال در یه مطلق گفته است که شما نماز بخوانید اما نگفته است که در چند وقت نماز بخوانیم و اوقات نماز ها چیست در کدام اوقات نماز بخوانیم و همچنان در قرآن کریم کیفیت نماز ذکر نشده است که به کدام طریق بخوانیم و در تمام شبانه روز چند رکات نماز بخونیم این قرآن کریم نیست تنها در قرآن کریم الله متعال گفته است که شما نماز بخونید نه شخصی که به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم رجوع نکند وقت نماز را نمیفهمد کیفیت نماز را نمیفهمد که به چی طریق باید بخونه و چند وقت نماز باید بخونه این سنت رسول الله تشریح شده صلی الله علیه و سلم در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته شده است که وقت نماز صبحین است وقت نماز پیشین وقت نماز عصر و همچنان وقت نماز مغرب و عشاء یا مثلا در جای دیگری الله متعال می فرماید والسارق والسارقة فقطعو ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله یعنی مرد سارق و زن سارق را دستهای این دو نفر را ببرید الله متعال در این آیت به ما حکم داده است فقطعوا ایدیهما الله متعال می فرماید که دستای این دو فرد را ببرید اما در قرآن کریم بیان نشده است که دست شخص مذکور بعد از کجا بریده شد آیا از بند دست بریده شد یا از بازو بریده شد دست در لغت عربی از پنجه ها شروع می شود تا به بازو ای در قرآن کریم مشخص نشده است سنت ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम بما بیان كده است که دوست باید از بند دست بریده شود یا مثلا در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان نشده است که بالای چقا مال دزدیده شده قطع ید لازم می شود این در قرآن کریم بیان نشده است بلکه رجوع میکنیم به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم همچنان برای این افراد ابله میگوییم اشخاصی که منکر حدیث و سنت رسول الله هستند صلی الله علیه وسلم که در قرآن کریم الله متعال و وأتم الحج والعمرة لله الحج أشهر معلومات الله متعال می شما حج بکن اما طریقه و کیفیت حج در قرآن کریم بیان نشده باید به سنت رسول الله رجوع بکن وسلم صلى الله عليه وسلم طريقة وكيفية حد در سنة رسول الله بيان شدس صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم در هنقام حد براي صحابه فرمود خذوا عني مناسككم شما طريقة مناسك حج را از من یاد بگیرید ما به مانند افرادی که پیش از اسلام بودن بمانند از آنها حج بکنیم مشرکین عرب وقتی که حج میکردن در دور کعبه طواف میکردن بدون از که لباس های خود را میکشیدن و عریان حج میکردن آیا ما به مانند از حج کنیم؟ نه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید خودو عنی مناسککم شما طریقه حجتان را از من یاد بگیرید خلاص باید گفت که قرآن کریم بدون سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم فهمیده نمیشود از همین خاطر برای بعض افراد که تحت تأثیر معتزلی ها رفتن برای آنها میگوییم که رسول الله صلی الله علیه و سلم مفسر و مبین قرآن کریم است و قول رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ وقت و هیچ گاهی در مخالفت و در تعارض با قرآن کریم واقع نمیشد شاعر چیزی با گفته است اهل مکه ادرا بشعابها و صاحب البیتی ادرا بما فيها. میگه اهل مکه بهتر از دیگران درهای آن را میشناسند کسایی که مسکون در مکه هستند یعنی زندگی میکنند در مکه از دیگران بهتر میفهمند که مکه چند در دارد وصاحب البيت ادرى بما فيها وصاحب خانه بهتر میفهمد که داخل خانه آن چیز از اشخاص که غیر هستند از همین خاطر برای از این افراد میگوییم که شما سنت رسول الله را نفهمیدید صلی الله علیه وسلم رجوع بکنید به اهل آن توافق در میان و حدیثی که در ظاهر برای شما در تعارض واقع شده سوره براتان واضح بکنید جزاک الله خیر از اینکه وقت گرانبهایتان به ما دادین و به سوالات ما پاسخ دادین ما فهمیدیم که قرآن کتابی است که الله تعالی به خاطر هدایت بشریت فرستاده و پیامبر صلی الله علیه و سلم من حیث استاز در قرآن کریم فرستاده بر یعنی هر کتاب بر خود یک استاد داشته می باشه بله و پیامبر صلی الله علیه و سلم من حیث یک استاد فرستاد کتابشان فرستاد و استادشان فرستاد تا که برای ما قرآن تدریس بکنه تفسیر بکنه بیان بکنه از آیات قرآن کریم ما یک فهم گرفتیم خب چون وقت برنامه ما به پایان رسیده از اینکه ما سوالات زیاد را متوجه شما می ساختیم چون وقت برنامه ما کم است انشاءالله در برنامه های آینده باز هم امید است که به سوالات ما پاسخ بتین تا برنامه آینده که باز هم در خدمت شنونده ها قرار می گیریم تمام شنونده ها را به الله بینیاز مسپاریم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شریعتنا شریعتنا شريعتنا شريعتنا شريعتنا شريعتنا شريعتنا شريعتنا شنونده های رادیو صدای خلافت این بود داشته های برنامه امروزی ما پس از نماز مغرب نشرات رادیو صدای خلافت روی همین موج به زبان پشتو ادامه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته